Book 2 64 Arba'a ve süttun Olumsuz yanıt 1 Ennefi rakam 1 Sözcüğü anlamıyorum. La efhamu el kelime. Cümleyi anlamıyorum. La efhamu el cümle. Anlamını anlamıyorum. La efhamu el ma'na. Öğretmen. El muallim. Öğretmeni anlıyor musunuz? Etefhamune el Evet, onu iyi anlıyorum. Naam efhamahu ceyyiden. Öğretmen. El Öğretmeni anlıyor musunuz? Etefhamune el Evet, onu iyi anlıyorum. نعم أفهمها جيدا İnsanlar الناس insanları anlıyor musunuz نفهم الناس Hayır, pek anlamıyorum. لا أفهم الناس بدرجة كافية Kız arkadaş. الصديقة Kız arkadaşınız var mı? هل لديك صديقة؟ Evet, var. نعم لدي صديقة Kız çocuk. الابنة Kız çocuğunuz var mı? هل لديك ابنة؟ هاير يوك لا, ليس عندي ابنة.